¿vale? Y entonces va, a ser un poco sprint, especialmente la compañera Susana que ha venido de Granollers. Pero aún así, ay, de Santa Coloma, perdón, eh, os hago la presentación. Eh, en la mesa, por orden, un poco de, uno a dos, a cuatro, está el Vicenç Planas, eh, que es técnico del Ayuntamiento de Granollers, del desenvolupamiento rural. También está aquí con nosotras eh, la Susana Chamorro del Ayuntamiento de Santa Coloma, que viene como técnica del Servicio de Emprendedoría y forma parte del Ateneo del Barcelonés del Norte. Y también tenemos al Fran, perdón, Alfran Fran Fernández del Ayuntamiento de Hospitalet, que es técnico del, de cap de la de, és cap de l'oficina de serveis empresa l'empresa i último tenemos al Xavi Rubio de Barcelona, de Ayuntamiento de Barcelona, cap de Departament de economía Social y que parlarà también de Barcelona Cuida. ¿sí? Bien, eh, empezamos. Y ante todo queríamos un poco eh, seguir el hilo del Xavi de cómo estas 15 medidas que se proponen desde la red de la Chacha Economía Social... Ah. Eh, de la chacha de economía, de la red de economía social, cómo eh, han tomado algunas de las medidas que se proponen para eh, municipalizar estas medidas y empezar a hacer cosas que diría nuestro antiguo presidente en torno a la economía y a la transición económica hacia la economía social. Pues si queréis empezamos por Susana, que es la que más, más prisa tiene, y un poco en torno a la economía feminista y un poco en torno a la CIVA y la Ateneo, ¿qué nos quieres contar? Bueno, en primer lugar, muchas gracias a, a la, a de Hospitalet por invitarnos. También agradecemos también que colaboramos súper bien con el Ateneo Cooperativo también de Hospitalet y Ayuntamiento de Hospitalet también por acogernos al mercado. ¿no? Cuando me dijeron que lo ibas a hacer en un mercado, yo flipaba porque yo decía, madre mía, esto, pero ¿cómo, no? Y ahora que lo veo y cuando, cuando he entrado, la verdad es que me ha gustado mucho esta mezcla que habéis conseguido y, ostras, eh, estoy pensando en copiarlo o por lo menos proponer que lo copiemos en, algún, en algunos casos. ¿no? El hecho de utilizar las paradas vacías, en Santa Coloma también tenemos un, programa de ocupación de espacios eh, comerciales vacíos. Bueno, habéis hecho una mezcla que os felicito a mí personalmente me ha gustado mucho. También disculpar a las personas que lideran el proyecto de la CIVA porque hoy no podían venir porque en Santa Coloma cogemos un congreso sobre la abolición de la prostitución y estaban todas implicadas en el congreso. Y bueno, por lo tanto, igual si me lanzáis alguna preguntilla, eh, voy a flojear, pero os la miraré, os la buscaré o lo que, o lo que haga falta. Yo vengo a presentar un poco lo que es la, lo que es la CIBA. La CIBA, no sé si habéis escuchado sobre el proyecto, la CIVA es un edificio que había, que hay en Santa Coloma, que era una antigua fábrica farmacéutica, que se ha decidido rehabilitar para que fuera una especie de centro de recursos integral dirigido a la, a la, la mejora de la autonomía de las mujeres y a su empoderamiento económico. De alguna manera es como un centro de recursos o un hub o la palabra que le queráis, que le queréis poner, donde donde se van a juntar como una multitud de servicios y de proyectos y de programas eh, dirigidos a ese objetivo de la autonomía personal de las mujeres y del empoderamiento económico. Tiene, por deciros unos datos así, antes de explicaros el porqué y el, y el qué, qué tendrá la CIVA, explicaros que Santa Coloma, bueno, es una ciudad como mucho más pequeña que Hospitalet, ¿eh? esto es como Nueva York para mí casi. Lo que pasa es que está también trazada de una manera bastante caótica, ¿eh? y entonces me siento súper a gusto porque en Santa Coloma nada es recto, ¿eh? todo también es torcido. Estás Las cosas En, el, caos. Sí, estoy como en el caos. Yo tiendo la entropía y me gusta. Y la ciba es un poco ahora de momento también como un cúmulo de cosas caóticas porque es como una colcha de patchwork, ¿no? O sea, que como estas cosas tan fantásticas que hacen las compañeras se van cosiendo. Pues estamos en el proceso de coser y la gente de la CIVA lo está cosiendo de manera colaborativa con las asociaciones de las mujeres de la ciudad y con la coordinadora de mujeres. Bueno, esta antigua fábrica tiene 6.000 metros cuadrados, no, no 6.000 bien bien porque cogemos una parte de los juzgados y además está situada en la zona del río. Es una zona que además va a sufrir una mejora urbanística en positivo y va a quedar una zona muy potente a nivel de espacios para las personas y una zona como más amable que lo que, lo que hay ahora y aprovechar también que el río en Santa Coloma es un, es un, es un canal de vida. Eh, se va a abrir, también por daros el dato y no marcharme sin dar el dato, que siempre es interesante, eh, la primera fase en marzo del 2019 y la segunda fase, eh, no, del 2019, no, del 2020, y la segunda fase a finales del 2021. ¿Y, por qué un centro de concentración de políticas eh, feministas y por qué un, espacio solo o pensado en clave feminista y en clave de mujeres? Bueno, en Santa Coloma, como en muchos municipios, el paro, las tasas de desempleo que tenemos de las mujeres son muy altas, mucho más altas que en otros sitios. Eh, el índice de cualificación de las mujeres también está muy por debajo de las medias europeas y catalanas las mujeres tenemos mucha más precariedad en el empleo, tenemos mucha más temporalidad, tenemos muchísima más inestabilidad, somos más pobres económicamente y también eh, sufrimos pobreza de tiempo. La conciliación no es un derecho en este momento, por lo menos por lo que se va detectando, no es un derecho, es un milagro, ¿no? y la corresponsabilidad es, otro milagrito. Que, entonces, esa pobreza del tiempo también nos lleva a pensar que muchísimas, muchísima política pública, pública-privada, barra comunitaria, barra cooperativa que se puede hacer en favor de, en favor de salir de, ese, de esa pobreza y luego, pues yo no os voy a recordar todos los problemas que, tienen las mujeres en el ámbito laboral y profesional y de emprendimiento. Yo soy más especialista en emprendimiento. Entonces, en temas laborales ya sabéis todas las discriminaciones que hay, pero en el tema del emprendimiento hay muchísimo todavía, hay muchísimo recorrido que hacer. En nuestro servicio, por ejemplo, para daros un dato, el 48% de las personas atendidas en el primer semestre eran mujeres, que está fenomenal, y el 36% emprendieron veis el gap, ¿no? Bueno, pues ya está. Eso significa que tenemos más miedo, que nos apoyan menos, que tenemos menos autoconfianza, que nos creemos menos lo del autoliderazgo, que tenemos obstáculos financieros por un tubo, que tenemos inestabilidad, que tenemos miedos y presiones eh, en cuestiones familiares, porque pensamos que si emprendemos dejaremos a la familia un poco desequilibrada y ya no os digo a la hora de crecer. Ya montar una empresa es un milagro, pero que una mujer se crea que puede crecer, <laughs> entonces eso ya no es un milagro, ya es Lourdes ahí concentrado. Entonces, estos son unos pocos de los motivos por los que pensamos que la CIBA tiene absolutamente una justificación. ¿Y qué va, va a incluir la CIBA? Bueno, la CIBA incluye eh, el conjunto de recursos, tiene por un lado el centro, de, el centro de Información y Recursos de la Mujer, lo que es un CIR, ¿no? pero a lo grande, incluido una línea LGTBI y también una línea específica para mujeres jóvenes. Va a incluir también una, parte de recuperación de la memoria histórica de las mujeres del, territorio y va a incluir, por ejemplo, va a incluir entre otras cosas un laboratorio de género. ¿Qué es un laboratorio de género? Mm, pues un sitio donde las mujeres y las investigadoras y otras profesionales y otras personas puedan eh, trabajar en políticas innovadoras mm, para aplicar en el campo de otras políticas, pero en clave de género. Por ejemplo, me decía el otro día una compañera, eh, para hacer los presupuestos con perspectiva de género, que no sé si aquí en hospitales eh, tenéis o en Barcelona creo que sí, eh, ah, nos ha costado bastante, ¿no? No sé si en es. Eh, quiero decir que no hay tanta experta en, hay mucha experta en, feminismo, pero en políticas con visión de género, por ejemplo, aplicadas a la economía, por mucho que hablemos de economía feminista, que es un constructo que todavía no tenemos demasiado claro, pues no tenemos claro. Entonces, ¿para qué va a ser este laboratorio? Para esto. La CIBA va a tener un laboratorio de políticas innovadoras en el ámbito del género y también pretende ofrecer a medio plazo másteres y posgrados y trabajar de la mano de la universidad para todo ese toda esa, cimentación teórica y práctica ponerla en, en formación reglada, por decirlo de alguna manera. Así que hemos hablado de, la parte así como más, eh, bueno, que no tiene que ver tanto con la economía social, aunque la economía social está en todo, y también pretende ser un espacio donde se trabaje la economía social y solidaria. La activa siempre ha nacido con, la, obsesión de que, de que, se desarrollen actividades, políticas y programas alrededor de una economía social y solidaria, donde pensamos que las mujeres se sienten más cómodas y es un clima más, más factible para el desarrollo de sus capacidades personales y profesionales. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues lo estamos construyendo en este momento. Una de las cosas que vamos a intentar eh, ubicar en la CIBA es un vivero de entidades para mujeres y en el espacio de economía social intentaremos que el Ateneo Cooperativo, del cual forma parte el Ayuntamiento, tenga cabida y seguramente habrá una especie de lanzadora o lanzadera o ya le buscaremos un nombre que nos, que nos mole a todas para dar soporte a, y acompañar e impulsar proyectos de economía social y solidaria eh, liderados por mujeres u otros proyectos en clave que trabajen a fondo eh, mm, en, la economía, en la economía feminista. Por lo tanto, estamos hablando de economía de, de los cuidados y de cualquier, eh, de cualquier otra iniciativa que tenga que ver con la economía invisible. Mm, por lo tanto, mm, no sé si os he liado un poco, pero serían como tres, como tres espacios. El Gender Lab, que sería el laboratorio de iniciativas para políticas públicas o políticas comunitarias en clave de género un espacio de creación y recuperación de la memoria histórica de las mujeres, un espacio de formación también para, ellas, un vivero de entidad de mujeres, el espacio de economía social y solidaria en el que intentaremos que se sumen varios proyectos que ya tenemos en la ciudad, como el proyecto de la moneda. No sé si sabéis que Santa Coloma tiene una moneda, se llama la grama, ya es bastante famosa, yo compro gramas. Eh, y que la grama sea también un pequeño tractor de la economía social y solidaria y que acompañe la Ateneo Cooperativo si entre todos somos capaces de ubicarlo allí para que tenga un espacio de referencia, porque lo que nos pasa en este momento en el Ateneo Cooperativo es que somos Santa Coloma, Badalona y San Adrián y tenemos todos mucha personalidad. Entonces, claro, entonces tenemos como varias sedes. Entonces Santa Coloma va a intentar que se quede en Santa Coloma, claro. Como me digan los de Badalona, bueno, en fin y que en el espacio de la CIVA hay un espacio que no duplique sobre todo. Estoy preocupada porque no... Díselo. Ya saben de mí, de mi acaparadorismo. Eh, después eh, queremos hacer este espacio de, Un espacio... Estamos preocupadas porque no dupliquemos los recursos. A mí me preocupa que en la economía social y solidaria eh, haya recursos por parte de varias administraciones a la vez y que no seamos capaces de ordenarlos y de sacar el máximo provecho. Por lo tanto, no pretendemos duplicar lo que haga la Ateneu, la Ateneu que haga lo que tenga que tener y si tenemos que ampliar las actividades de la Ateneu, pues ya buscaremos la manera de que haya una especie de pieza añadida o de algo añadido para que trabajemos todo el tema de, bueno, de emprender en femenino y si puede ser colectivamente mejor que mejor. Otra de las cosas que también estamos dándole vueltas es qué hacer con toda la economía informal, barra sumergida, barra como lo queréis llamar, yo no sé cómo, cómo, cómo es guay llamarle, pero es decir, hay mogollón de mujeres en la ciudad que además algunas, por ejemplo, no están ni regularizadas, o sea, tenemos mucha mujer migrada que no que tiene muchísimas habilidades. Estamos dándole vueltas al tema de la alimentación, que es un clúster o que es una especie de potencialidad de la ciudad. En Santa Coloma tenemos muchísimos restaurantes muy potentes, tenemos establecimientos de alimentación muy potentes, tenemos una universidad de alimentación y tenemos mujeres que saben hacer cosas cocinando y tenemos caterines muy malos en las escuelas, no sé quizá por ahí podamos tener una línea de trabajo, es decir, intentar impulsar oportunidades de mujeres que están en una situación de vulnerabilidad total, social, pero que tienen unas habilidades, ¿no? A ver qué hacemos con esas habilidades y rescatar todo esto. Eh, la, cuestión es cómo, a partir de ahora cosemos todas las ideas que se tienen y muchas más que se deben tener y que yo no soy capaz de transmitirlos en este momento para conseguir que sea un referente en el, área metropolitana en políticas de género y cómo hacemos para que tampoco nos vean, ¿no? Antes me, comentaba la compañera, ¿y por, qué, ¿y por feminista? Pues no sé, yo, creo que ya lo he justificado, ¿no? Es decir, la situación de desigualdad es total, hay que, necesitamos políticas para intentar corregir, impulsar esa, poca corrección y no puede ser que cada vez que salimos de una crisis salgamos más empobrecidas en tiempo, en dinero y en, y en todo, ¿no? y la distancia es tan grande todavía a, lo que viene siendo el colectivo de hombres, por decirlo así, que bueno, por ahí yo creo que creo que está justificado. En general estamos en un proceso de construcción y se pretende que la CIVA sea un, sea un equipamiento donde co-construyamos con la iniciativa privada, con la iniciativa con otras iniciativas públicas y con la iniciativa comunitaria y el tejido asociativo. En Santa Coloma lo que tenemos, no tenemos suelo industrial, pero tenemos un montón de asociaciones y un montón de personas y un montón de, iniciativas en, el ámbito comunitario. Otra cosa es que en esas iniciativas pues haya proyectos económicos que seamos capaces luego de, aflorar y de desprecarizar de alguna manera. No sé si un minuto me dicen, entonces no sé si yo prefiero que casi el minuto alguien me pregunte me pregunte algo. Una cosa importante es que el, edificio va a ser construido de manera bastante, bueno, está siendo construido de manera sostenible. Se deja lo que viene siendo la fachada, está así como más eh, industrial se recuperan los espacios interiores y en el ático van a haber 700 metros cuadrados de huerto, por ejemplo. Y se pretende que sea bastante sostenible a nivel energético y que sea coherente con, con la rehabilitación de la zona y con la política estratégica. Por último, también quería añadir que en este, este proyecto eh, tiene eh, una cosa muy importante que a veces no tienen los proyectos, aunque lo digamos, y es que tiene eh, el liderazgo de nuestra alcaldesa, que es una persona que está muy implicada en el tema, en el, tema del, cuidado de las mujeres eh, y, lo tiene como un proyecto súper estratégico de este mandato, con lo cual eso creo, creo que nos garantiza una parte del éxito. El otro ya va a ser el esfuerzo y lo que seamos capaces entre todas y entre todos de, construir una, una realidad potente en el ámbito de género. No sé si tenéis alguna pregunta. <laughs> Bueno, no sé si tenéis alguna pregunta. Yo me voy a quedar aquí hasta las 12 y 10 aproximadamente y demás. No sé si he sido capaz de transmitiros, aunque sea de manera un poco informal, el objetivo y, y demás. Sí, sí. Yo creo que dado la cuestión del tiempo y además un temazo en el tema de la economía social cuando nos centramos en las personas y salimos de los capitales y, el factor tiempo de un nos impide, nos dificulta. estamos en este, en este margen del factor tiempo, entonces no sé si me resultará, nos resultaría más interesante eh, aprovechar que tenemos a Susana aquí, ha dicho un montón de cosas súper interesantes, moneda, factores de la economía social para romper la desigualdad que vive en nuestros barrios, en nuestros edificios. Ha hablado de alimentación, que es un tema clave, además hay un montón de iniciativas esta tarde, eh, durante todo el día, que van pivotando por el tema de kilómetro cero, alimentaria. Y, mira, voy a ser muy espontánea, ¿vale? ¿Alguien quiere hacerle una pregunta a Susana? Vale, me separo un poco el micro. ¿Alguien quiere hablar, eh, hacer una pregunta a Susana? Aprovechamos que está aquí. Como un municipio de la metropolitana, en periferia, frente a la Gran Barcelona, eh, que aún así están proponiendo, están proponiendo cosas súper interesantes. Si no, paso el testigo a Vicente. por el tema de la alimentación, que me ha parecido súper interesante el lazo que se podía crear aquí. Molt bé, bon dia. Gràcies a l'organització per convidar-nos. Jo us parlaré d'un projecte bastant diferent, un tema diferent, eh, que és l'agroecologia o el desenvolupament rural, però que té aquesta connexió que comentava l'Anna eh, en relació a l'alimentació us parlaré del projecte de desenvolupament rural que es va engegar a Granollers fa uns 8-10 anys, aproximadament. Mm, Granollers, tot i ser capital de comarca, ciutat mitjana, 60.000 habitants, bàsicament comercial i industrial, té una zona agrària encara mm, important en quant a superfície, que són, és gairebé un 30% del terme municipal, i que, com moltes zones agràries de la regió metropolitana, nosaltres no som àrea metropolitana, som regió, és a dir, segona corona, eh, des dels anys 80 podríem dir que estava en caiguda lliure en quant a dinamisme, eh, professionalització, etc. No? i amb moltes pressions urbanístiques perquè allò fos urbanitzat. Eh, estem entre el circuit de Montmeló, Catalunya i la ciutat, enmig de polígons, autopistes, etc i amb cada cop més desprofessionalització de, de l'activitat agrària. No és que estigui abandonat, tot se segueix cultivant, però podríem dir una agricultura molt d'inèrcia, vinculada a les subvencions europees i amb, amb molt poca gent que visqués d'això. Per una banda teníem aquest retrat, per una altra una pressió sovint dels mateixos propietaris que no viuen d'això i que molts cops ni viuen allà que mm, anava a dir de manera legítima, no ho sé si dir-ho així, però que volien un, un lucre i per tant pressionaven perquè allò s'urbanitzés i malgrat això doncs, un ajuntament que creia en, en els valors de mantenir aquell espai pel seu potencial i en la revisió del planejament urbanístic de 2007, que es va aprovar el 2007, allò es va mantenir com a urbanitzable, amb moltíssima oposició per part de, de sobretot d'alguns propietaris. Podríem dir que és gairebé la lluita al revés. En molts casos estem acostumats a veure lluites de moviments ecologistes o preservacionistes en contra de requalificacions, en aquest cas era una mica oposició eh, perquè allò fos urbà. Per tant, aquest és el punt de sortida i jo penso que en aquell moment l'Ajuntament, jo encara no hi era com a tècnic, eh, hauria pensar, bé, eh, això ens ha costat molt mantenir-ho com a urbanitzable, ara hem de, hem de donar-li contingut, perquè era una zona amb una certa marginalització, amb no molt valorada encara per la ciutat i el repte era com aconseguir que allò es posés en valor, que tornés a haver-hi activitat i que el producte d'allà doncs, eh, fos mm, consumit eh, i hi hagués un cert circuit d'alimentació local. Això per un ajuntament és un repte, jo penso, bastant difícil per moltes raons. Una d'elles és perquè els ajuntaments no tenim competències en temes agraris, la competència en temes agraris és europea, en segon terme estatal, i Generalitat, que una mica gestiona les polítiques europees, dels PDRs, etc. I que ve tot molt marcat per grans directrius i que molt poques, poquíssimes vegades és sensible a realitats més locals o més diferenciades. Jo us explicaré una mica què hem anat fent des de llavors, en quin moment estem i esperant que potser alguna de les idees pugui ser inspiradora o al revés, si aquí hi ha altres projectes que també estiguin en situacions similars, si també podem compartir-les. El primer que vam fer, i això se centrava ja en una mena de pla de treball, l'Ajuntament va ser contractar un, un tècnic de desenvolupament rural o d'agropologia, o diguem-li com vulguem, que era una figura que fa 10 anys era molt estranya encara en els ajuntaments, gairebé diria que inexistent, potser alguns municipis molt agraris tenien una persona però no era massa habitual, i normalment la relació dels ajuntaments amb l'espai agrari era sobretot reguladora, fiscalitzadora i poques vegades de dinamització. Per sort, ara aquesta figura ja no és tan estranya, hi ha bastants ajuntaments que tenen aquesta figura, mm, amb, dedicació completa o parcial, però, però és més freqüent, però això ja penso que ja va ser un primer pas i una declaració d'intencions de, de, de voler-hi fer coses a partir d'aquí, eh, bueno, aquesta figura vaig ser jo, fa uns 8 anys que, va, que vaig començar, i el primer que vaig fer va ser analitzar la situació, eh, una mena de diagnosi de la situació. Llavors, una primera dada que, que va sorprendre a tothom és això el que has dit abans, el 30% del terme municipal és agrícola. Això quan li explicaves a la gent urbana eh, quedava parat, perquè no, des del món urbà normalment, tot i que passem per allà i ho veiem, no tenim aquesta consciència. I la segona gran cosa, bueno, eh, aquesta anàlisi evidentment incluïa molts més paràmetres d'activitats, de pagesos, també el debat de què és un pagès i què no és un pagès, perquè allà ens trobem amb moltes tipologies de gent que treballa a la terra o que té alguna relació amb la terra que no són pagesos, són propietaris que cobren subvencions de l'Euro Europea, són gent que treballa amb altres coses i que té un hortet i que potser ven alguna cosa, però professionals, professionals, estàvem entre 5 i 10, i la gran majoria dels, diguem, del model industrial que produïa sobretot cap a fora i on el, eh, majoritàriament ramaderia o extensiu i amb poc producte produït allà que es pogués trobar o consumir a la ciutat. Val? Amb una excepció, que és la mongeta del ganxet, que és un, un producte en denominació d'origen i que aquest sí que era reconegut i, i diguem, tenia un cert circuit comercial, però excepte això, eh, podríem dir que el producte de Palou, això no sé si us ho he dit, la zona aquesta agrària de Granollers es diu Palou, i, i això també ha anat bé perquè per fixar una mica totes les estratègies amb, amb aquest nom. No? Llavors, eh, també hi va haver un procés de reflexió sobre aquest espai. Jo penso que en el cas de Granollers anem bé en quant a la mirada que fem d'aquests espais, perquè és molt fàcil, des del punt de vista estrictament econòmic, fer números i dir, a veure, un espai agrari que rendeix anant bé per mantenir una família o dues cada 3 hectàrees, això, traduït a sòl industrial o comercial, els números són de diversos ordres de magnitud diferents. Conclusió, el, el, el sòl agrari no té tant valor com el sòl industrial. Trencar aquesta, aquesta visió és difícil, però també penso hi ha molts arguments de donar altres mirades i posar en valor altres eh, externalitats o serveis que donen els espais agraris, que són ja no només paisatgístics, com tradicionalment se li donava, també socioeconòmics, sobirania alimentària, cultura, tot el tema vinculat amb les tasques del camp, les llavors locals, el comerç local, la gastronomia, l'ús públic, eh, etc. No? Llavors, eh, amb xerrades més de territori, una vegada el, el Francesc Miralles, em sembla, bé, que ara és director general de Medi Natural, va fer una reflexió que em va agradar molt, que era, molts cops valorem més un bosc amb quatre pins eh, al costat d'un, a l'hora de fer planejament que un camp abandonat, perquè es considera que un camp abandonat no té valor, perquè està abandonat, i en canvi un bosc de, amb, amb un pedregà de quatre pins, com que són arbres, se'ls dona molt més valor. La mirada penso que és un error, perquè els espais agraris s'han de mirar en perspectiva, que el fet que ara estigui abandonat pot ser degut a molts motius, però allò no deixa de ser una infraestructura verda, una font de sobirania alimentària per al futur, per la ciutat, que si el deixem perdre ja és irreversible. Llavors, aquesta mirada de que no perquè ara no hi hagi una activitat eh, econòmica potent al darrere, això ja no té valor, doncs mm, penso que és un, un, un debat interessant i arguments en tenim molts per, per defensar-ho. Bé, a partir d'aquí nosaltres vam anar centrant aquesta mirada i vam anar engegant petits projectes, molts d'ells modestos, amb pocs, amb pocs recursos econòmics. Mm, va començar aquest projecte en ple forat de la crisi econòmica, no, que encara no l'hem superat del tot, però potser ara no hi ha el pessimisme que hi havia fa 8 o 10 anys, però sí que recursos econòmics a l'administració local eren gairebé nuls. Llavors eh, vam anar fent petites coses i algunes d'elles ens han donat uns certs fruits o han permès un canvi d'inèrcia i és el que ara volia comentar en 5 minuts, no, no crec que m'allargui gaire més. Primer vam fer una marca ja sé que de marques n'hi ha moltes, potser ets eh, amb accés, però en el nostre cas ens va semblar interessant de el poc producte local que hi havia i que es podia trobar en diferents comerços de la ciutat pogués estar diferenciat. Llavors l'Ajuntament va dissenyar una marca que es diu Productes de Palou, aprofitant un segell de l'antic Ajuntament de Palou. Palou fa uns 100 anys era un municipi independent que es va accionar a Granollers i és un logo bueno, molt xulo, vam donar-li una imatge més o menys atractiva i vam la, la marca és una marca privada de l'Ajuntament, però que la cedim gratuïtament a tots els productors, els que ja existien i els nous que hi ha s'han anat incorporant, perquè, si volen, puguin eh, diferenciar els seus productes a l'hora de vendre'ls. També en els restaurants que en la seva carta tenen algun producte eh, cuinat amb productes de Palou o comerços que tenen algun producte de Palou, doncs els oferim aquest distintiu. És una marca molt modesta, però que ha superat les expectatives inicials, que eren gairebé nules, perquè havíem identificat tres o quatre productors amb, que elaboressin producte que es pogués, que pogués comprar un consumidor final, perquè us he dit que gairebé tot era ramaderia o, o extensiu, i eh, ara estem cap als 15 productors adherits a la marca amb productes molt diversos, des de pollastre ecològic fins a llet, eh, passant per mel, llegums, eh, ous, eh, etc. No? Bueno, són quantitats petites, que tu no vas a, a qualsevol comerç, ho trobes per tot arreu, ni molt menys, però com a mínim ja és un, és un primer pas que, que ens va anar bé. Ens va anar bé per com per cohesionar, per veure què teníem, i també com a un cert revulsiu per, per començar a moure aquest engranatge. A partir de la marca, també ens van haver per fixar uns ajuts. Hi ha ajuts europeus a la producció agrària, com sabeu. Nosaltres vam dir, també volem recolzar la captació de nous projectes a Palou o també els existents. Volem eh, ajudar a viabilitzar l'activitat agrària i sobretot la comercialització del producte de Palou visible. Sabeu, no cal que us ho digui, que l'activitat agrària avui en dia mantenir-la viable és especialment difícil. Qualsevol activitat econòmica és difícil, però l'agrària és especialment difícil si vols mantenir un sou mig, diguéssim. I a més a més, si comences de zero, les inversions inicials que has de fer i el que trigues a tenir eh, ingressos eh, realment és, és bastant complexa. Si no vens de família pagesa, eh, engegar una activitat agrària és molt complicat. Llavors, per això van crear una línia d'ajuts que han anat sortint cada dos anys, portem quatre edicions, que són ajuts que paguem a fons perdut el 50% de despeses de producció, en alguns àmbits determinats. Això ho hem anat afinant cap a allò que hem anat volent, volent eh, promoure. Per exemple, agricultura ecològica, eh, regadius, perquè entenem que té més valor afegit el producte d'horta que el de secar, i allò no us ho he comentat, però la zona de Palou era majoritàriament de regadiu i hi ha disponibilitat d'aigua que passa que per l'extensificació que us he comentat s'ha anat deixant de regar, però, però hi ha aquest potencial tema d'energies renovables, eh, temes de comercialització, etc. Doncs hem anat eh, eh, intentant posar l'accent en aquells àmbits que volíem promoure i això, uns ajuts fins a ara són 4.000 euros per beneficiari. Això et sembla que va bé, oi? Em sentiu? Sí. I que han anat sortint i que han ajudat a captar nous projectes i a fer forts els projectes que existien. També, fixeu-vos que tot això també és gràcies a la marca. El, el, el requisit que havien posat per accedir aquests ajuts era la marca. Llavors això també ha fet que captar nous projectes que no estaven eh, dins de la marca. També vam crear un mercat de productors que es fa els dissabtes, cada dissabte, on el requisit era ser productor. És un mercat no de revenedors com la majoria de mercats, sinó de productors. No són només de Palau, evidentment, perquè no hi ha prou massa crítica, són productors de la comarca, eh, la, la meitat d'ells són ecològics, i, i està funcionant bastant bé. Ara hi ha unes 15 parades, que grup grup aglutinen uns 25 productors, perquè algunes parades són partenariats entre uns quants, i ara ja portem cap a 3 anys i la veritat és que està funcionant molt bé i també és una font no la única, perquè també seria massa arriscat pels, pels projectes, però sí important d'ingressos. Un altre projecte en el que participem és el Banc de Llavors del Vallès Oriental, Banc de Llavors Locals que això és aprofitant que a un museu de ciències naturals amb, una, amb, una, amb uns equipaments bastant potents i que hi havia diversos col·lectius a la comarca que estaven fent una feina mm, voluntària i precària de recuperar i salvar varietats locals que estaven gairebé desaparegudes o amb risc imminent de desaparició, doncs les, les vam, vam col·laborar amb ells. El banc de llavors és un projecte d'unes cinc entitats eh, juntes i, i hem anat caracteritzant, preservant i intentant difondre aquest patrimoni. Ara tenim cap a 200 varietats d'horta en el banc i de totes elles hem, les estem caracteritzant i les cedim, si tenim estoc, gratuïtament a qualsevol persona que les vulgui eh, començar a produir, no de manera professional, no, no, no regalem llavor il·legalment, però sí a, a, a nivell particular per fer multiplicació i intercanvi. Unió, molt bé, ja acabo. Llavors també altres projectes que hem fet de comunitaris, no només escolars, sinó també d'altres àmbits, com socials o també agroecològics, amb voluntat de, difu de difusió. Estem amb diverses xarxes d'agroecologia, com la Red de Ciudades por la Agroecologia, que engloba diferents ciutats de l'Estat que estan treballant amb aquests temes i que ens inspiren molt a l'hora d'intercanviar experiències i visions i el nostre, ja acabo amb això, projecte, anava a dir estrella no, perquè, però sí que és un gran repte i que encara no aconseguim concretar, però que jo crec que farem, és fer un espai test agrari, que seria com un viver d'empreses agràries, i un viver d'empreses de, de diferents àmbits que gairebé tots els ajuntaments tenen, però el mateix en el sector agrari. És a dir, un espai on una persona que no ve de tradició pagesa i tingui molt clar que vol engegar un projecte agrari, nosaltres li facilitem la infraestructura i durant dos, tres, quatre anys pugui provar la viabilitat d'aquest projecte sense haver-se d'endeutar i llavors decidir si s'incorpora o no s'incorpora. Mm, bé, amb això més o menys és el que volia comentar. Moltes gràcies, Vicenç. Hi ha hagut un punt conèixer, de, de sucar, de salivar sola pensant en tota la preocupació de la zona verda de la ciutat. Eh, bàsicament quan pensem en com ens alimentem, en com fem les coses d'una altra manera, se'ns oblida la terra, se'ns oblida d'on surt el menjar. No? I a més amb, amb tantíssima competència que hi ha en aquest sector. Vull dir, felicitats per la feina. Y dono no sé aquí, no sé aquí, no sé aquí. Eh, mira, para orden, Fran, eh, de del Hospitalet. Hola, buenos días. Eh, en primer lugar, gracias por, venir aquí, gracias a la CHES por, invitarnos y tenernos en cuenta. Eh, ¿No se oye? ¿Ahora mejor? ¿Mejor? ¿Sí? Es que si no... Está bien sí sería. Está conectado. Que lo tomamos en silla, dice. como la chica me trae también, ¿no? Sí, pero, sí. Pero... Y es que eso habrá. Claro, chillaré un poco más. Tiene que entregar la luna no los están. Ahora, no me ha dicho en dónde porque me ha llamado, me ha llamado sobre la mesa. Porque no sé. Vale, vale, vale. Hay gente maneja se oye, ¿eh? ¿Qué? Esta anécdota Sí, sí. Mejor, mejor ahora. Es, es raro porque con este chorro de voz creo que no se me oiga. Gracias. Eh, yo, después de la intervención de Vicente y de Susana, cualquier cosa que diga va a parecer un rebuzno, pero lo vamos a intentar. Eh, quizá en lugar de hablar de proyectos concretos que después haremos mención, yo preferiría eh, explicaros un poco cuáles son, cómo se han generado las políticas eh, de economía social y solidaria en el Ayuntamiento de Hospitalet, cuál es su origen y creo un poco cuál es la, evolución que, prevemos. Eh, hasta hace cuatro o cinco años, en el, en el, marco técnico del Ayuntamiento de Hospitalet, la palabra o la expresión o el constructo economía social y solidaria que yo sepa, no aparecía en ninguna parte. Eh, eso no quiere decir que la ciudad o el ayuntamiento no hiciera, no llevara a cabo acciones eh, destinadas a impulsar este tipo de o esta, vertiente de la economía, que sí las hacía, pero quizá no existía la conciencia municipal o política de que, de que tenían que ir por aquí las cosas. Esto ha cambiado. Eh, de hecho, el primer documento importante de planificación estratégica en el que aparece el concepto es el PAM, que tiene nombre de onomatopeya, pero es el Plan de Acción Municipal para 2016-2019, que ya incorpora escrito, y todo esto viene de una, voluntad política, porque si no, no, se entiende de otra manera, eh, un eje estratégico en el cual la ciudad se posiciona como lo que quiere ser, a, partir del movimiento LHO, o de la campaña LHO, en la cual la ciudadanía aporta aquello que considera que la ciudad eh, tiene, que, convertirse. Uno de los ejes es, que es el 2.6, por si alguien tiene curiosidad, que es el de economía social y solidaria, que dice que buscaremos iniciativas que facin viable economía social y solidaria de nuestra ciudad y los mecanismos que impulsen a aquel sector como había emergente desde de volumen económico local. Bueno, pues esto es un mandato que nuestro equipo de gobierno nos lanza a los técnicos de, la casa para que desarrollemos esta política pública. Bueno, pues ya es un, ya es un buen inicio. Antes de esto no se decía nada, sí, claro que sí. El tejido asociativo de la ciudad siempre ha tenido una muy buena relación, por eso es lo que yo creo, con, con, las políticas públicas a nivel de ayudas, de colaboración, de subvenciones. Tened en cuenta que en la ciudad hay censadas 1.500 asociaciones no quiero decir que todas estén activas y todas funcionando, pero una buena parte sí. Aquí, ojo, contamos desde el, club de amigos de la petanca de no sé dónde hasta una asociación destinada a mejorar la calidad de vida de las personas mayores. Por lo tanto, hay un, hay un ecosistema que existe. Muy bien. Eh, partiendo de la base del plan de acción municipal que ya incorpora esta, esta inquietud, bueno, las políticas públicas ya sabéis que se piensan rápido, pero se ejecutan con un poco más de tiempo. Eh, pues esto va avanzando, teniendo en cuenta que medimos en legislaturas y en presupuestos. Eh, la intención política está muy bien, pero si no la acompaña un presupuesto que la parte técnica pueda emplear, pues los compañeros que trabajan en el sector ya saben de qué hablo. si no hay voluntad con presupuesto, bueno. Eh, a partir de esta, de esta mención en el PAM, sí que hemos ido desarrollando actuaciones concretas. Hemos colaborado con la con la iniciativa de la Ateneo Cooperativo desde el inicio, no como, no como parte integrante, sino como entidad colaboradora. De hecho, una muestra más de la, colaboración es este mismo eh, recinto que construimos en un tiempo récord de 8 o 9 años, fue bastante rápido, pero que por fin hemos puesto en marcha y que creemos que funciona muy bien y hemos puesto a disposición de la, de la CHES, encantados, y continuarán las interacciones porque me consta que hay alguna que otra iniciativa en marcha. Muy bien. Eh, eh, siguiendo con esa incorporación de la realidad de la economía social y solidaria dentro de, la estructura municipal, en este último cartipas, últimas elecciones de, mayo, el área para, la que yo trabajo, tened en cuenta que mi perfil es más como el de Susana, especialista más en emprendeduría, en empresa, etcétera, pero también vamos a ocuparnos de, temas de economía social. el propio nombre del área ya indica cuál es la tendencia de este consistorio empresa, ocupación como, digamos, mm, eje principal para procurar que la gente de la ciudad, la población de la ciudad, mm, tenga más oportunidades. Empresa, porque consideramos que el tejido productivo, emprendedores, autónomos, empresas que ya están funcionando, también es un motor de, desarrollo con sus particularidades. ¿eh? turismo, porque para la, para la ciudad es un eje estratégico también, y economía social. Y esto es una novedad novedosa. Jamás en, un cartipas municipal de esta ciudad había aparecido este concepto, por lo cual ya os podéis imaginar que es la piedra angular de todo lo que va a venir después al ritmo de las administraciones, repito, no es el pasado mañana, sino que a lo largo de este mandato, pues yo creo que vais a ir viendo nuevas iniciativas ya muy concretas. Yo, si me piden mi opinión como técnico lo primordial es un plan estratégico de la economía social y solidaria que ha de eh, aglutinar a todos los actores que tiene la ciudad. Administración pública, asociaciones, charchas, cooperativas, tercer sector, etc. Eh, las políticas públicas no salen de la mente de un técnico o de una reunión, eh, salen de vosotros. Sois actores de las políticas públicas y de la gestión pública quizá no a nivel individual, uno a nivel individual quizá no puede influir en la, formulación de la política, pero a nivel asociativo sí. Y ahí es donde yo eh, me quito un poco la responsabilidad de encima y os cedo mm, pues esa iniciativa, a nivel sobre todo de nuestros, ha estado por aquí hace un ratito Rocío Ramírez, que es la, la teniente de alcalde del área, por lo tanto la jefa, y si está aquí es por algo, no es porque no tenga otra cosa que hacer. Entonces, hablando un poco de la generalidad, de dónde, de dónde nace la relación del municipio con, los conceptos de economía social y solidaria. Eh, en este tiempo, antes incluso de que fuese ya una realidad a nivel nuestro técnico, eh, sí que hay eh, acciones concretas que se han llevado a cabo y que han tenido buen resultado. al albur, digamos, de la fundación del, Ateneo Cooperativo, nosotros contribuimos con, con, con la organización y con la formación, no siendo parte integrante, pero sí entidad colaboradora, y contribuimos en aquel momento al primer mapeo que se hizo, porque para nosotros era también un poco una, una gran desconocida. No sabíamos de qué, de qué tratábamos, por lo tanto lo primero es el, análisis y la diagnosis. Hicimos contribuimos a un primer mapeo de la realidad de la economía social y solidaria y no, dejaba de ser sorprendente. 1.500 asociaciones, solo 85 cooperativas, solo 85 cooperativas en toda la ciudad. Bueno, es una realidad que esperamos que vaya evolucionando. Eh, y a partir de, la, digamos, de la configuración del Ateneo también participamos en un proyecto singular, nosotros, eh, por el, mediante el cual, con financiación de, Generalitat, conseguimos asesorar a cinco o seis cooperativas de, la ciudad. Es, complicado ¿eh? llegar digamos, al, usuario final cuesta. No sé si cuesta porque no sabemos comunicarnos, o no sé si cuesta porque hay demasiada oferta, o no lo sé por qué, pero cuesta llegar pero sí que fue un programa muy intenso por el cual dimos asesoramiento en nuevas tecnologías y en eh, nuevos productos y servicios a media docena de cooperativas de la ciudad que han tenido buena, buena evolución. Eh, y a partir de aquí ese mismo proyecto también articuló una serie de sesiones de sensibilización ya dirigidas a la, a la ciudadanía en general para transmitir un poco los, valores y los conceptos de, la economía social y solidaria y darle cierta notoriedad que, creemos que le hacía falta. Y como dato, también en colaboración con el Ateneo... Eh, desde la unidad que yo, que yo dirijo, cada semana hacemos una sesión informativa para aquella gente que quiere emprender y quiere montar un negocio. Las cifras son parecidas a las que decía Susana, ¿eh? no, somos mundos distintos. Más o menos la mitad de, de los usuarios que tenemos son usuarias y más o menos un tercio, dos tercios, son los que realmente consiguen emprender. Hay un, cierto gap. No sé si es que estoy de acuerdo con ella, ¿eh? creo que da un poco más de, respeto, hay otra, otra sensibilidad. Lo que yo os decía es que incluidas en esas sesiones informativas, para que veáis un poco el alcance, eh, incorporamos a la Ateneo Cooperativo para que también haga difusión de tanto sus servicios como los principios y valores de la economía social y solidaria. Y eso significa que en los cuatro o tres años que llevamos funcionando, pues seguramente hemos atendido a más de mil personas, yo diría que 1.500, que han recibido esta formación y que como mínimo ya les suena de algo. Y esta canción ya va, sonando. De los cinco minutos debo llevar... ¿Ya me has puesto uno? No, no, no, está ahí la... Vale, vale, estás ahí... Te Bueno, te quedan dos. Ya estoy. Eh, eh, la idea que yo quería transmitir era esta. La economía social y solidaria está incrustada en el, ADN de este ayuntamiento y de este equipo de gobierno. Creo que eso es indudable. Y yo creo que ahora empieza una etapa que sí que es más eh, formal y además de acciones y actuaciones mucho más concretas que yo creo que se irán viendo a lo largo de, este mandato y que, yo creo que el ayuntamiento los comunicará con toda la, la extensión posible. Y como ya estoy, ¿Eh? Si alguien tiene alguna pregunta, aprovechamos. ¿O, seguimos? Sí, hacemos al final, si os ah, parece. pues al final. Muchas gracias. Eh, me ha parecido muy interesante, Fran, que has planeado, ¿eh? has planeado por la gobernanza multinivel en, cierto nivel, en cierta mirada. Me ha parecido muy interesante eh, y ya es una lástima que Susana se haya ido porque al final estamos hablando de dos municipios con dos alcaldesas del mismo partido y que, y que bueno, el debate entre norte y sur ha sido realmente potente. Pero bueno, agradecemos igualmente tu, tu aportación y tu, estar aquí. Y por último, al Xavi... Rubio. Espérate. Eh, Rubio, Rubio. Xavi Rubio, de l'Ajuntament de Barcelona, de la... també de temes social. Bé, jo si us sembla em poso dret, perquè així ens interactuem i també trenco una mica la dinàmica. I clar, direu, ja ve el de Barcelona i porta material, doncs pues sí, us porto postals, perquè per això les fem, per repartir, i a més a més perquè les postals diuen moltes coses, vale? que si voleu repartir... A veure, jo us vinc a parlar de tres llibres, perquè era l'encàrrec que tenia, d'economia social i solidària, de cures barra cuidados, no de cures, sinó de cuidados, vale? i després per també relligar de la xarxa de municipis per l'economia social i solidària perquè resulta que els quatre ajuntaments que avui estem aquí en formem part. Vale? Comencem pel principi. L'economia social i solidària. M'imagino que totes teniu clar què és, però aprofitant la vinentesa que estem en el mercat, doncs precisament el que pretén l'economia social i solidària és tornar a tornar a donar sentit a la paraula economia L'economia no és una construcció humana que es basa en l'activitat per poder satisfer les necessitats de les persones i del territori. Això, si ara avui agafem un diari o mirem a la web, no és l'economia que ens expliquen. Doncs això és que precisament pretén l'economia social i solidària, situar en el centre de l'activitat la satisfacció de les necessitats de les persones amb respecte amb les vides. I estic començant a parlar de cures, d'acord? Per tant, clau, resulta que hem de recuperar el que hauria de ser l'economia, d'acord? Situats aquí, des del juliol del 2015, l'Ajuntament de Barcelona decideix per primera vegada desenvolupar una política pública per impulsar l'economia social i solidària. Per què ho fa? Perquè, entre d'altres, la XES, però també d'altres organitzacions de la ciutat i de Catalunya, són les que fan economia social i solidària. Per tant, segon concepte, l'economia social i solidària la fem la ciutadania consumint, produint, distribuint, o les persones que us organitzeu per fer economia social i solidària. Per tant, per situar en el centre les necessitats de les persones i que ho podeu fer generant valor de canvi i, per tant, jugant pel mig l'euro, però també ho podeu fer sense generar valor de canvi pel mig l'euro, sinó precisament intercanviant coneixements. Us poso exemples. Un hort comunitari, un grup de criança, un banc del temps, allò també és economia, perquè està satisfent les necessitats de les persones. Vale? Per tant, és més economia i és més important un grup de criança que Florentino Pérez. Ahí lo dejo. Vale? Per tant, amb aquesta mirada i situant que l'economia social i solidària la fa la ciutadania, és quan l'Ajuntament de Barcelona decideix fer el pla d'impuls de l'economia social i solidària des d'una doble mirada, amb unes ulleres, que és amb dos grans objectius, enfortir el que ja existeix, que en el cas de Barcelona són prop de 5.000 iniciatives, socioeconòmiques i sociocomunitàries. Les socioeconòmiques vindrien a ser el 8% del PIB, indicador nefast, eh? però perquè veieu el 8% del PIB del que passa a Barcelona, d'acord? Per tant, enfortir allò que existeix i promoure allò o que està naixent o que no existeix. Vale? Aquesta és la doble mirada. A partir d'aquí, l'Ajuntament de Barcelona, diríem, el primer escriu i després desenvolupa un pla d'impuls, que no cal que jo us expliqui amb detalls, amb aquestes sis, sis línies d'actuació, amb què fonamentalment desenvolupa uns serveis d'acompanyament i formació mitjançant des de l'any passat un, equip, un equipament propi a Barcelona Activa que es diu Innova, amb una cartera de serveis de 2.000 formacions anuals, d'uns 200 cursos, diríem, estables, amb quatre programes a mida, i en aquest sentit, per anar introduint la perspectiva de l'economia feminista, n'hi ha dos molt importants que no sé si heu vist que li ensenyava una cosa a la Susana, un és el camí de la solidesa i l'altre és el construïm en femení que precisament fa un, acompanyament específic o a projectes que estan liderats o formats fonamentalment per dones o per projectes que situen en el centre de la seva activitat la lluita contra la desigualtat de gènere i per tant aconseguir l'equitat de gènere. Okay? Això seria, us estava posant exemples, acompanyament i formació, línia de finançament, equipaments, comunicació i relat, i la sisena actuació seria la d'acció a territori, perquè aquí la companya deia, clar, Barcelona, ojo, cuidado, Barcelona hi ha 73 barris, d'aquests 73 barris, dos terços, 56, la seva situació socioeconòmica i els seus indicadors estan per sota de la mitjana. Barcelona té sis districtes i precisament la desigualtat existeix a la ciutat de Barcelona i, de, i existeix en el territori. De 10 districtes, 6, que és una C invertida, de llevant cap a ponent, Horta Guinardó, Nou Barri, Sant Andreu, Sant Martí, Ciutat Vella i Sants Montjuïc és on hi ha els barris on estan per sota de la mitjana de la ciutat. Si el barri que té la renda més alta, que és Pedralbes, està a un nivell de 250 sobre 100, que és la mitjana de la ciutat, el que en té menys és Vallbona i Ciutat Meridiana està a 35 de 35 a 250. Llavors, per què us dic això? Perquè la política de l'economia social i solidària parteix amb una voluntat de que l'economia que hi hagi a Barcelona sigui plural, en aquell moment a Barcelona domina el capitalisme. Oh, Xavi, t'has quedat descansat. Sí, però precisament perquè si volem remoure les desigualtats que provoca aquesta desigualtat territorial, no podem continuar desenvolupant el mateix tipus d'economia. Per tant, hem de transitar cap a una economia plural. I la proposta concreta i real que existeix a la ciutat de Barcelona i hacia l'infinito i més allà per construir una altra manera de fer economia és l'economia social i solidària. ¿vale? Ja m'he quedat tranquilo, el primer llibre. I jo, jo, jo que queda guai, pues queda guai, però no tant, perquè sí que del 2015 cap aquí hem aconseguit un pressupost anual de 4 milions d'euros en ordinari, és a dir, en despesa, sí que hem aconseguit dos equips, un específic de Barcelona Activa, que és l'Agència de Desenvolupament Local, i un equip específic a l'Ajuntament, que és del que jo formo part, una direcció de serveis i un departament, que és el que jo sóc al cap, però, però 4 milions d'euros aquestes actuacions que us estic dient en una ciutat d'un milió i mig i en una ciutat que té una desigualtat socioeconòmica que dos terços dels seus barris estan per sota la mitjana, diríem, estem començant amb aquesta transició cap a l'economia plural. Però eh, diríem, anem lentes però volem anar molt lluny i cada vegada s'ha de fer més, d'acord? Per tant, quedeu-vos amb el titular. El que hem intentat a l'anterior mandat era fer fàcil viure a Barcelona amb l'economia social i solidària, perquè en aquestes 5.000 iniciatives moltes ja estan donant resposta a les necessitats de la vida quotidiana, alimentació, tèxtil, cultura, energia, mobilitat, telefonia, moltes estan donant, per tant, és possible viure a Barcelona cada vegada, quan dic Barcelona i Catalunya, amb l'economia social i solidària, per tant, el nostre paper o com a consumidores, però quan dic consumidores vol dir també ser prosumidores, de produir. Tu en el moment en què tens l'energia a Som Energia, estàs produint, per tant estàs sent partícipe d'una cooperativa o d'un servei que està canviant l'economia, d'acord? pues, fer fàcil viure amb i l'altre, que ho diem amb la boca més petita, que seria tots aquests processos d'acompanyament, finançament, intercooperació, pues, equipament, que és viure de l'economia social i solidària. Vale? Ens hem de desenganxar del capitalisme. Queda molt bé, com a titulars, jo avui m'estoy, és viernes, me subo arriba, patim, patam. Segundo libro. Segundo libro. Mesura de democratització de la cura. Vale? Això vol dir que l'Ajuntament de Barcelona des del 2017 té una estratègia transversal amb que intenta col·locar en el centre de la política pública dos coses. El reconeixement que hi ha un malviure a la nostra societat, un malviure perquè la tasca del treball reproductiu, allò que a mi cada dia em permet arribar a la feina planxau, alimentado i cuidado emocionalmente, resulta que no la fa tota la societat. Oh, us vaig a descobrir una veritat. Resulta que us sosteniu la meitat de la, de la societat que sou les dones. ¿vale? I també posar, per tant, cal una corresponsabilitat a nivell de tota la societat, per tant, d'homes i dones, però ojo, cuidado, i no miro aquest mercat, sinó miro el mercat en global, el mercat ha de ser corresponsable, perquè la gent arriba a treballar, si pot treballar, cuidada. I és una externalitat que el mercat no assumeix com a pròpia. Tu has d'arribar educat, net, alimentat, i el que vas a fer és a produir. Però el mercat, per tant, l'economia capitalista no reconeix no reconeix la, la, la, la, la cura. Acaba de sortir, és el número d'alternatives econòmiques d'octubre. El tema central precisament són les cures. El mes passat a València es va fer el sisè Congrés d'Economia Feminista. Una dada, si es reconegués el treball de cures, el PIB de l'estat espanyol creixeria un 15%. ¿vale? Ojo cuidado, ojo cuidado, perquè em torno a fotre amb el Florentino, que per cert li hem rescatat lo del Castor, de tots els seus beneficis, de tots els seus beneficis, com a mínim, el 15% l'hauria de pagar a qui li garanteix que la gent sigui cuidada i ell pugui tenir els milionassos que té. Vale. En aquest capítol se'n va dir, parla de l'espai Barcelona Cuida. La mesura de govern té 69 accions. Una de les mesures importants és que per primera vegada Barcelona ha creat un espai que es diu Barcelona Cuida, que el que intenta fer és agrupar tota la informació de tots els recursos que hi ha a la ciutat de Barcelona, recursos públics, comunitaris, cooperatius, privats, que estan intentant donar resposta a aquest mal viure d'aquesta desigualtat que hi ha a la societat, d'acord? Que la necessitat de cura només la fa una meitat de la societat. I després una altra cosa molt important que haureu vist amb la postal, que és que qui està cuidant i qui està sent cuidada no ho està fent amb la qualitat i amb la dignitat que caldria perquè molt del treball de cura s'està fent mal pagat i l'estan fent persones que la majoria són dones i bona part són migrades i que a sobre no tenen situació irregular com a persones quan són persones, doncs és això també reconèixer-ho i situar-ho en el centre del relat i de les polítiques públiques. Això és el que intenta fer l'espai Barcelona Cuida. Us poso un exemple de què fa l'espai Barcelona Cuida. Resulta que la ciutat de Barcelona, us podeu imaginar on, fonamentalment a les Corts i a Sarrià Sant Gervasi cada dia per la boca del metro o de l'autobús o dels ferrocarrils de la Generalitat hi apareixen dones que venen de d'altres barris o d'altres municipis de Catalunya que es van a passar tot el dia a cuidar persones i algunes d'elles són residents i algunes d'elles no tenen papers però resulta que per poder sortir d'aquest bucle només tenen un dia a la setmana pues, a l'Espai Barcelona Cuida està programant unes sessions d'informació de drets laborals d'aquestes persones i també d'informació per a les persones que volen contractar persones amb la dignitat que caldria ho puguin fer. ¿vale? Segundo libro. Voy pel tercero. ¿Anem bé? Va, vas muy, habla muy rápido y eso es bien, pero cinco minutos. Però m'aneu entenent? He anat tirant bastants titulars, eh? Quasi memes. Voy al final perquè és un important. Barcelona, ja us he dit, juga gran, patapí, patapam, però ja us he matitzat. Una de les coses fonamentals de l'economia social i solidària és que cal treballar amb intercooperació. Què vam decidir en el seu moment? A l'octubre del 2015, els ajuntaments de Barcelona, Badalona, Sabadell i Santa Coloma de Gramenet van impulsar la creació de la xarxa de municipis per l'economia social i solidària. En aquest moment són 40 municipis del país. Són pocs, perquè Catalunya en té 965. Però l'altra bona notícia és que aquests 40 municipis resideix el 55% de la població. Per sort, avui ha donat la casualitat que Santa Coloma, que Granollers i que l'Hospitalet i que Barcelona en formem part. Llavors, què, és, què us heu de quedar de la xarxa de municipis? Una cosa que ha dit molt important la Susana. En aquest moment, i ens hem de felicitar, sobretot del 2015 cap aquí, per primera vegada les polítiques públiques estan donant recolzament a l'economia social i solidària. Però, ojo, cuidado, quan la política pública es posa a fer coses, inventa un tema i cada maestrillo tiene su librillo, que és molt important, l'intercooperació i la coordinació. Per tant, des de la política pública, des dels ens locals, des dels municipis i els consells comarcals estem supercontents que la Generalitat de Catalunya hagi impulsat la xarxa d'ateneus cooperatius. Però nosaltres ja fèiem i fem política pública. Per tant, estem treballant amb els ateneus cooperatius, però també estem treballant entre aquests 40 municipis. Què fem? Compartim projectes, compartim errors, compartim preguntes. I aquí teniu un exemple a l'abril passat, a l'abril passat, perdó, a l'abril... És que li volem donar la volta a l'economia. A l'abril passat vam fer aquesta guia que es diu a l'ABC de l'economia social i solidària als municipis. Per què ABC? Doncs perquè, posem pel cas, com abans deia el company, si l'Hospitalet està començant, necessita necessita conèixer quins són les primeres passes. Eh? Si resulta que Granollers ja està a la B, Pues, i llavors, i no és que sigui negatiu que un comenci i estigui la bé lo important és que intercanviem i que no haguem d'inventar la roda o la sopa d'all cada vegada, sinó que aprenem dels errors que s'han fotut els altres i dels èxits que s'han fotut els altres. Seria una mica, i voy acabando, el que és la ètica hacker. Ser hacker no és malo, és molt bueno. Què fa la ètica hacker? Copia, estudia, millora i comparteix. Vale? El sofrito fa molt temps que es va inventar. Què hem de fer? L'hem d'anar millorant. Doncs pues això és aquesta guia. Llavors, per tant, aquí tant hi ha política de qui està començant, però també hi ha política de qui ja porta un, un, un recorregut. I acabo, que això ja és high level. El mes de març, perquè la política pública tenim una cosa molt important, que és que per exemple, en el cas de Barcelona, el 18% de l'activitat econòmica de la ciutat de Barcelona ho fa l'Ajuntament comprant serveis, contractant. Doncs la contractació pública responsable, d'acord? El mes de març vam fer una jornada de treball, això és una guia per com feia coses i com entrar. Per tant, l'administració amb el que compra pot fer moltes coses. I acabo amb un titular. En el darrer mandat, l'Ajuntament de Barcelona per primera vegada ha treballat amb les finances ètiques i cooperatives i part del deute que té l'Ajuntament de Barcelona l'ha deixat de tenir amb la banca que ara us diré un secret eh? la banca que desdona, explota tortura i fins i tot assassina amb aquella banca és amb qui les administracions públiques li està comprant el diner. Doncs cada vegada, cada euro que traiem d'aquesta banca que tortura, assassina, desnona, explota, doncs estem fent un bé i a més a més estem construint una altra manera de fer economia. Ja veieu, és viernes, és l'hora del vermut, més subida arriba, però d'això es tracta, de sortir a l'ofensiva, com han fet les companyes de la Xes de l'Hospitalet, portant al centre de la vida de les persones, en el mercat, aquesta manera de, de, de fer economia que no és que sigui possible, no, que ja existeix i que va creixent i que, a més a més, com heu vist, té moltes dimensions amb la política alimentària, amb la moneda ciutadana. Per tant, si voleu, salimos a la calle buscando amor. Apa, salut. Gràcies, Xavi, que no me Eh, ara sí, m'agradaria molt, moltíssim, que aprofitessin que hi ha aquesta, aquests senyors allí a la taula i, sisplau, que els llançéssim alguna pregunta. Jo tengo una, que me voy a guardar, ¿vale? Por si voy a pasar el micro. ¿Alguien tiene ganas de preguntarle a estos expertos sobre estos temas? Jo, malauradament, no he pogut estar a la primera part de la xerrada, però sí que ara quan comentàvem el tema de, del, de l'enxarxament, no? de que en moltes poblacions no sabem que s'estan desenvolupant eines i jo crec que el tema de les contractacions socials, vosaltres veu obrir camí i ara els altres municipis es poden nodrir d'aquesta feina que vosaltres veu generar no? amb el tema aquest. Llavors, eh, una miqueta des de, des de l'Ateneu de Cooperatiu de l'Hospitalet pensem que també aquest enxarxament que estem, que estem parlant doncs passa moltes vegades per reconèixer els que és el tema del mapeig, que és per entrar a identificar quins projectes hi ha. I moltes vegades aquí amb el Frank, amb una activa, doncs eh, crec que és el moment de plantejar projectes val, en el que es parlin dels serveis, els serveis que necessiten les empreses i els particulars, i puguem fer un sistema a través del qual els proveïdors d'aquell sistema doncs, puguin participar d'una dinàmica operativa. Val? I per això doncs també eh, el tema del cooperativisme de serveis volem aprofitar per dir que farem una presentació el 17 d'octubre sobre eh, el cooperativisme de serveis i com els, els comerços doncs, poden intercooperar en el marc de l'economia social i solidària doncs, per poder tirar endavant els seus projectes en fórmules que són de concertació és a dir, que hi ha una confiança que els grups de consum doncs, podem generar i després hi han uns compromisos amb uns productors que formen part doncs, de l'agroecologia. En aquest sentit volia dir també, volia aprofitar per dir que eh, a dins d'aquesta fira, la primera fira, nosaltres eh, farem una activitat eh, ara a la una i mitja que és sobre un projecte singular de país que es diu Supermercats Cooperatius. Tenim un grup a Barcelona, el Food Cup Barcelona, que es basa una mica en l'impacte d'aquest documental que precisament l'Ateneu Cooperatiu doncs, va projectar en el seu moment i és una, són fórmules de consum que d'alguna manera ara mateix pensem que pot ser el moment de eh, eh, construir-ho a través d'aquest projecte singular. Podreu estudiar els casos de Manresa, de Terres de l'Ebre, de Barcelona, d'Olot i de com aquests projectes estan fent plans de viabilitat i sobretot al final podran ser viables si en la fase de finançament poden obtenir títols, préstams operatius i que aquests préstams després es puguin descomptar amb el consum, que per tant és un avançament de tresoreria. Aquesta és la fórmula que d'alguna manera, si voleu saber més sobre aquest projecte singular i els seus participants, doncs tenim aquí el nostre estant de l'Ateneu Cooperatiu de l'Hospitalet. Aprofitem també per donar les gràcies a l'organització val? perquè és un primer pas que crec que entre totes tots doncs, tirarem endavant. Moltes gràcies. Pregunta eh, el tema debat? Vale, Camil, Xau. Hola, bon dia. Eh, volia fer-vos una pregunta als tres. Eh, arribat tard, no sé si abans ja ho heu comentat, però l'últim ponent, al comentar de dir, bueno, salgamos fuera i com traslladem, o sigui, com travessem aquest vidre invisible de la gent que no sap què és la moneda social, com ens acostem a ella, com a la gent que igual no té accés a les xarxes, si és que difonen per xarxes, ens acostem a ella, com a la gent que igual no té accés a certs periòdics o certs diaris o certes revistes alternatives econòmiques, per exemple, com ens acostem a la gent que no sap acostar-se a alternatives econòmiques o que note te interesa. Gracias. Varias. Yo quería preguntar varias y después varias preguntas. O varias preguntas. Vale, pero bueno, la idea es preguntas o también un poco de diálogo, ¿no? Abrir. Vale. bueno, yo quería, bueno, como que también ha sido mucha información y ha estado como muy interesante todas las diferentes perspectivas, entonces, bueno, como también destacar o poner en valor algunas cuestiones que han salido, ¿no? de la experiencia bueno, la de no la he oído tan bien como para poder. Pero bueno, la experiencia de Granollers me parecía muy interesante el, tema de poner en valor el espacio agrícola, ¿no? Em, y que en, esta ciudad pues tenemos un tema muy importante, ¿no? No sé si es un 8% o un 9% del, del, territorio es, en Cantrabal, es una zona agrícola que muchas ni conocemos porque queda en el extremo, ¿no? Entonces como, ejemplo interesante de, poner luz, ¿no? De que que tenemos ahí y que tiene que ver con nuestras raíces. O sea, la mayoría de gente aquí seguramente viene del campo o sus generaciones anteriores vienen del campo. Es decir, el campo es algo que está ahí en nuestra memoria, en nuestra historia. Entonces, bueno, eh, es verdad, Hospitalet tiene un 8%, que es, el, como tú decías, ¿no? Arranuillas al 30% es territorio agrícola, el 8% Hospitalet o el 9%, no sé, eh, redondeando el 9%, el 10%, casi el 10%, es, es territorio, es zona agrícola. Que, bueno, como para ponerlo en valor. ¿Qué nos pasa? Que está como en el extremo, ¿no? Y luego entonces ya yendo a los barrios, que es donde estamos hoy, ¿no? Poner muy en valor que la jornada de hoy se está haciendo en los barrios, o sea, en el barrio, en la vida, en el espacio de sociabilidad, que es el mercado donde ha sido toda la vida, el mercado municipal. Entonces, en ese sentido sí que es un poco curioso, antes lo comentábamos así antes de la charla. Oye, el mercado municipal, que la gente, oye, esa jornada que se va a hacer, el FES, ¿dónde se hace? En el mercado municipal. Y ¿el mercado municipal? ¿Eso dónde es? Sí, allí en primavera. ¿Dónde? El mercador Ah, el Mercadona. Vale. Estamos perdiendo como referencias de la vida social del cada día, que es el mercado municipal de toda la vida, se está empezando a conocer más por ubicación como el Mercadona. Y en ese sentido yo creo que hay alguna reflexión al respecto, no se abrieron al debate, pero ya que estamos así, de aquí de un poco de la, seguramente el diseño de este nuevo mercado, que es súper bonito, que tal, pero que tiene algunas cuestiones muy básicas de acceso y que, bueno, otro indicador es, hablando por aquí también, por los pasillos, algunas paradas que tienen que cerrar. O sea, eh, se ha hecho una remodelación de un mercado y hay paradas que tienen que cerrar. Bueno, como varias cosas ahí que, están un poco, pues, en cuestión importante, ¿no? Y bueno, era un poco comentar esto, ¿no? También poniendo un poco, o quizá, eh, solo no para entrar al detalle, ¿eh? pero como comentabas también el compañero de, bueno, del Ayuntamiento Hospitalet, que está muy muy que que marcar, bueno, yo no me... Tanteando por aquí no ha sido el sentir general que, he percibido. Mm, bueno, era más, más que una pregunta, es alguna reflexión por si se quiere seguir del hilo. Yo voy a aprovechar, porque yo también tenía hilo, lo que ha comentado Camilo con Robén y haceros la gran pregunta. Eh, lo ha dicho el incendiario hacker del Ayuntamiento de Varna, eh, pero la pregunta es, ¿qué límites, si es que hay, tenéis? Tanto para transmitir economía social a la gente que, que, no se entera, ¿vale? Que al final somos cuatro motivados de la vida, con principios, con creencias, y por otro lado, eh, las famosas competencias, esto no es mío, esto lo lleva la Yene, esto lo lleva la Dipu, esto es del Estado. ¿Cómo habéis lidiado con eso? Un poco como representantes municipales, ¿hay límites y superamos las, competencias? Espera. Què, què voleu? Voleu... Qui vol, qui vol començar? Qui comença? Qui? Sí, jo, jo puc. Jo puc xerrar. A veure, primera pregunta de com travessem el vidre. Jo crec que hi ha moltes possibles maneres de travessar vidres i a vegades és molt difícil també perquè hi ha, hi ha molts intents i a vegades no, no ho aconsegueixes. En el nostre cas, mmm, no vull dir que això sigui una solució, eh? però és una possible. És, hem vist que l'important és engegar coses i que, i que comencin, i que moltes vegades una cosa es tira de l'altra. Quan us explicava lo de la marca de Palou, he, he vist que ens ha passat això perquè, per exemple, inicialment teníem el projecte, la, la idea que qualsevol gestor d'un territori que vol dinamitzar, pensa en un banc de terres o captem projectes i busquem com els ubiquem. Això que per concepte és evident i aparentment és fàcil, a la pràctica no, no és possible perquè falla. Alhora les coses no funcionen així, has d'anar cas a cas i el que sí que hem vist és que sumant tema marca, subvencions, mercat, polítiques que intenten eh, ajudar, crees un entorn atractiu o competitiu, o no sé com dir-li, i hem vist que aquests tres projectes tots junts han, han fet possible que diferents projectes s'interessin per, per entrar a Palau. Llavors, ja dic, no és l'única opció, però sí que penso que és interessant. Ara ja no com a tècnic, jo, jo formo part també d'un grup de consum i també ens passava una mica el mateix. Quan has parlat del food cop, som un grup de consum de Cardedeu, que ara som gairebé 80 famílies. Veníem de 5 anys, sempre entre les 30 i 40, eh, des de molta militància, etc. I el clic de creixement també s'ha fet quan les coses s'han posat fàcils per tothom. Quan, quan formar part d'aquests projectes la part de militància està molt bé que hi sigui i cadascú en el grau que pugui, però que no sigui la més important o la necessària. Això és una opinió personal, eh? podeu estar d'acord o no, però jo penso que quan les coses es posen fàcils i un projecte és millor perquè et, et, et fa sentir bé, perquè alhora és còmode o és més econòmic participar-hi que anant a l'alternativa, econòmic del mateix tipus de producte. Evidentment, un producte agroecològic difícilment serà més econòmic que un producte industrial que ve d'Almeria o del Marroc, no? però, però comparant qualitats, quan aquests projectes són atractius i còmodes, jo penso que és una de les claus també del creixement. I en aquest sentit volia comentar, a part de l'Economat i alguns dels altres projectes, sí, perdó, un dels altres projectes que participen en els supermercats cooperatius, perquè precisament el que s'han fet aquest debat, no? de dir, volem més impacte, volem eines de gestió que siguin fàcils, en aquest sentit, el, la mancomunitat de, dels usos de vehicles elèctrics en què Mobilitat està treballant, justament té un programa de gestió de les quotes en funció dels usos realment efectuats de disposició on, eh, online i, i a servei, i que tot el procés de facturació i cobrament, està tot solucionat. Per tant, jo crec que és un exemple de per on hem d'anar, en el sentit que seran eines que tindran un interès mutu de les persones que, que les, que les formaran i que les voldran, i aquí l'administració és on el fons i el governat. Eh? No sé si hi ha alguna qüestió sobre, sobre el tema de fer fàcil, no? Cuando somos que te piden, de hablar de la y luego ya más preguntas. Va, I sobre el tema de límits i competències, bueno, és un, això és un temazo. Uh, ja no només el tema de competències entre administracions. Jo participo en administració petita, mitjana, ajuntament mitjà, i el principi aquest de l'entropia, de, sigui, si no intervens pas al caos, o sigui, la gent tendim a anar-nos dispersant i tancar-nos en el nostre àmbit de treball i és molt difícil, jo crec, que depèn també de la voluntat de cadascú, perquè actualment és bastant fàcil entrar en contacte amb xarxes i veure què fas, i és un tema d'actitud que segurament pot estar proporcionat des de les diferents escales, però jo crec que és un tema de tarannàs de, de les entitats i de les persones, perquè ja dic, si en un ajuntament veus que inclús entre àrees que estan treballant en àmbits determinats costa a vegades que, que, que treballin conjunts perquè entres en, en temes de partides pressupostàries. Uh, jo tinc això, per tant, uh, no puc pagar allò altre, o això no fem transversal, la transversalitat que és tan buscada i tan desitjada, a l'hora d'aterrar-la és molt complicada, perquè les partides han de sortir d'un lloc determinat i ningú o cap, cap servei les vol assumir. Llavors, uh, aquí jo crec que és un tema de, de, de gestió, d'organigrama, de tant dintre institucions com entre institucions. Entre institucions crec que és més fàcil cooperar, perquè hi ha moltes administracions que treballen en àmbits amb el tema agroecològic, ja dit, els ajuntaments no tenen competències, però hi treballa ajuntaments, consells comarcals, diputació, generalitat amb diferents serveis i, evidentment, Departament d'Agricultura. Llavors, eh, amb això sí que hi ha projectes en què hi ha col·laboracions entre entitats, però per desgràcia costa de veure projectes grans on realment eh, tothom se remengui de manera amb diners, diguéssim, amb inversió. És, és, per mi és un tema pendent. Voleu afegir alguna cosa, sisplau? sí, Tira, tira, tira tu. tira tú Sí, yo. Eh, de todo lo que hemos ido comentando y tomando notas, si me dejo algo de decir, de lo que más nos, nos afecta, comentaba el compañero la sensación que has captado del, conforme a la satisfacción o no que genera el equipamiento. No soy el, experto, ¿eh? hay una unidad del ayuntamiento que es Mercats Municipal que ha sido la que ha liderado un poco el proceso. Entiendo que las asociaciones de comerciantes habrán dado su, su visión. Lo decías por una percepción del público que, que asiste, de los comerciantes, de los paradistas, digamos. Bueno, no quiero abrir un debate, pero ya que estamos para el acceso es muy evidente, o sea, desde fuera es muy evidente que el mercado municipal tiene visibilizado respecto al Mercadona exageradamente. Y hay una fachada gestora es la lista de comentado más bicho. para ricos, ¿no? O sea, es todo una pirámide de escalones, igual si tú vas con un escalón, yeah. es muy complicado, Las accesos no están pensadas para que se vienen a cargar el carro. ¿Sí? O sea, este mercado tienes que haberlo conocido, tener un tiempo histórico para venir a ver, porque si no, no se invita. Sí, es todo esa rampas, esa de Bueno, supongo que eso no es casual, que no es cosa natural, pero que hay una falta de, en la lógica de tener el centro de las personas mm. y los pequeños comerciantes pues, que son nuestros vecinos y vecinas eh, eh, que están aquí. bueno, la sensación que es que vaya también tiempo No, no, no. Era por, por aclarar un poco tu percepción. Eh, después comentabas cuáles eran los límites o, las dificultades en, hacer llegar al público en general. Antes también lo comentaba por ahí detrás. Comunicar, al menos bajo mi humilde experiencia, cuesta muchísimo cualquier contenido y a cualquier colectivo. Eh, Llevamos a cabo programas de asesoramiento gratuito para el colectivo que queráis. ¿eh? Y cuando uno lo plantea o, contribuye al diseño de la política pública, piensa, bueno, esto me lo van a quitar de las manos, va a ser un escándalo. Y después resulta que cuesta muchísimo tener eh, la audiencia necesaria para que esos programas funcionen, nos cuesta mucho quizá no sabemos comunicar, antes lo comentaba, a lo mejor es eso y tenemos que hacer un cambio de paradigma en cómo, llevamos llegamos a la ciudadanía, Quizá sí pero el límite yo no me lo pongo. Lo que nosotros queremos es hacer políticas que sean efectivas. Y después hablábamos también del tema de las competencias, totalmente de acuerdo. los ayuntamientos ya asumimos competencias que no son nuestras y que pagamos con ordinario, como decía Xavi, que no es nuestro, las competencias que pertenecen a otras entidades, a otras administraciones y las asumimos. Y ya internamente ya no hablemos ayuntamiento más pequeño a mediano, grande a enorme, pues supongo que las dificultades se, magnifican, pero no sé Em torno a tres. tren. Porque prefiero morir de pie que vivir sentado. O, y ya no digo ya. A veure, el tema de les competències. Un mític alcalde de Vitoria deia «Donde acaba mi competencia, empieza mi incumbència». Barcelona, pel que sigui, perquè tenim pasta o perquè érem conscients que estàvem obrint una nova política pública, vam decidir que anàvem a fer. I estem fent. Perquè, de fet, Espanya té una llei d'economia social, però és una llei molt mitigada. Precisament en aquest moment està venint un procés molt interessant de redacció de la llei d'economia social i solidària de Catalunya, que s'està fent de forma participada per l'àmbit i també per la xarxa d'economia social i solidària. Per tant, límits i competències, fem. Us vaig a posar una metàfora lletja. A l'anterior mandat va ser anem a crear un exèrcit popular. Vale? i ens vam decidir que dins d'un exèrcit que era el de l'Agència de Desenvolupament Local, que és Barcelona Activa, anàvem a obrir una nova línia de fer les coses diferents. Aquest mandat que ens toca és el de la guerra de guerrilles, però l'hem de fer dins de la casa. És a dir, hem d'anar a esports, i que esports faci economia social i solidària. Hem d'anar a cultura i que cultura faci economia social i solidària. Vale? Aquest és el tema. El que us deia abans, amb la mà que l'Ajuntament de Barcelona compra es pot fer molta economia social i solidària. I llavors, pel tema de les de quin, què fa l'Estat, què fa la Generalitat, d'entrada, amb la xarxa el que pretenem és les que estem fent, compartir. Barcelona va fer un conveni amb COP57 i amb FIARE per, per que s'arrisquessin a donar préstecs a iniciatives que tenien una mica més de possible morositat, que sapiguem, la banca convencional té un 10% de morositat, la banca ètica té un 4%. Pues, hipotèticament, aquelles iniciatives que tinguessin més risc de, de morositat, perquè es tiressin a la piscina, vam fer un conveni. Aquell conveni que és de uns quants milers d'euros anuals, només per un projecte s'ha fet servir en dos anys. Aquell conveni, Mataró i Badalona van fer copy-paste copi paste i per arriba. Aquest mateix conveni algun altre ajuntament li ha ensenyat amb un secretari o amb un interventor i li ha dit, ah no, una altra lluita que s'ha de fer. Perquè en les habilitats nacionals precisament hi ha molts dels obstacles per poder fer les coses diferents. El tema de com arribem. Malament si arribem dient suma't a l'economia social i solidària. Ho hem de fer des de les pràctiques des de les pràctiques, que llavors ja li posarem etiqueta, des de les pràctiques. Llavors, titulars, els nous serveis de Barcelona Activa ha fet que creixés un 10% les persones usuàries a Barcelona Activa perquè vinguessin a temes d'economia social. D'aquestes noves usuàries, dos terceres parts han sigut dones. El retrat robot seria una dona entre 30 i 40 anys de formació mitjana superior, d'acord? Amb això ens està dient molta cosa. Per tant, on estem fallant? Precisament on més cal i més es necessita, que és precisament en aquells 53 barris que us deia. Què estem intentant fer? A part de descentralitzar la política pública de Barcelona Activa, que va alineada als famosos Pla de Barris de l'Ajuntament de Barcelona, que treballa amb 20 dels 53 que estan per sota la mitjana, la clau és no dir vine a fer economia social i solidària. Hem generat un projecte que es diu, que es diu Generadores, les AS, el ES, que està molt manit, però bueno, sirve, amb què ja hem fet dos projectes. Un ha sigut fer estudi de demanda i d'oferta de la necessitat de cura per intentar formar tant a persones que no l'estan fent o que ja l'estan fent i que cooperativitzin. I que en aquest procés de cooperativització mirin que hi ha d'altres barris de la ciutat que també està passant el mateix i que per tant poden intercooperar. I el segon és un que precisament està obert ara a la formació, que és sobre temes de tèxtil. Per què us estic posant aquests dos exemples? perquè des de la detecció de persones que fa molts anys que estan treballant en l'àmbit comunitari sorgeixen projectes que persones en situació de precarietat estan treballant. Abans ho deia ho deies tu i la Susana, o tu, l'alimentació és el tercer tema que estem generant. Però no l'estem venent que estem fent economia social i solidària. Després, òbviament, si hem de proposar una fórmula jurídica per treballar, serà una cooperativa o serà una associació, no serà pas un SL. Per tant, per aquí, des de la pràctica, des de la pràctica sobretot on més costa. I a nivell de consum, i a nivell de, consum, de, de, de, de que la gent de classe mitjana i que s'ho pot permetre, doncs a saco al carrer i en fires. Dos exemples. A saco en el sentit d'explicar les coses. Aquí, la xarxa, la XES, la novena ja, vale? i salvant les distàncies, aquest Nadal, per cinquena vegada, l'Ajuntament de Barcelona tornarà a col·locar en el centre de la plaça Catalunya, és a dir, com el poblat dalt d'Astèric rodejat dels romans, de l'AFNAC, FNAC, l'Apple i su puta madre, tornarem a col·locar durant 10 dies 60 eh, iniciatives de l'economia social i solidària amb 40 casetes que es faran visibles, que vendran producte i que diran a la ciutat. Eh, que no només existem per Nadal, sinó que existim tot l'any. Per tant, diríem, ell deia, com trencar el vidre? Més que trencar el vidre, que també és dir, com sortir el terra enganxifós. El terra és enganxifós. Doncs hem de sortir d'aquí. I la manera de fer-ho és amb la pràctica, amb la pràctica i amb la pràctica. Perquè, com deia un filòsof italià, la veritable concepció del món, ho deia Gramsci, on està? Amb el que dius o amb el que fas? I ho deixava en pregunta. Amb què? Amb el que dius o amb el que fas? Doncs pues, a fer. Eh, y realmente vente para acá, en serio. <laughs> eh, Raúl, una pregunta súper rápida porque vamos muy mal de tiempo y tiene que ser tres palabras. La pregunta, ni rollo. No rollo. solo pregunta. Vale, Me pregunta. Eh, te després de les... Contextualitzo. Clar, intervención de sí, no? ya una... Ya una clara... No? salvant les, les distàncies entre els diferents municipis, que a mi, no sé si és la única, però a mi em dóna la sensació de que a eh, l'Ajuntament d'Hospitalet estava fent polítiques de la serranitat dels ciutadans a conforme a les dades econòmiques d'ara, eh, estem més o menys com a, com a principis de 2007, quan a temes econòmics, cultura, mobiliària, etc. Eh, I la pregunta ràpida. Eh, quan, quin és el pressupost que té l'Ajuntament de l'Hospitalet en quant a economia social i solidaritat, per i l'equip que està treballant única i exclusivament per, per això? L'equip actual, dos persones de eh, titulats superiors, eh, titulats superiors tècnics, i el pressupost hauràs d'esperar l'any que ve, perquè la rúbrica Economia Social es genera amb, aquesta, amb aquest cartipàs municipal, per tant, amb el pressupost de l'any 2019 corrent. Per tant, hauràs d'esperar al següent pressupost municipal, any 2020, perquè aparegui una dotació pressupostària explícita. Fins ara no s'havia de eh, nominativament amb una partida expressa no, però com he explicat a la meva exposició sí que s'han fet accions que si vols no estaven superestructurada sota un denominador comú, però evidentment l'Ajuntament de l'Hospitalet fa costat a l'associacionisme des de la seva fundació, sense que hi hagués aquesta etiqueta explícita. Eh? Ara, perquè hi sigui, haurem d'esperar propers pressupostos, perquè fins ara no existia aquesta partida o aquesta àrea denominada com a tal. No sé si respon la pregunta. Malment? Bé, doncs ha resultado súper interesante. no sé, espero que sea una, una sensación compartida con las presentes. Eh, daros las gracias realmente de corazón eh, por haber vivido esta primera romper el nuestra. Estamos un poco novatas, también en organizar. Vamos fatal, muy mal de tiempo, me sale muy mal por la mesa que viene después, que la estoy viendo por ahí y nos están como acuchillando la mirada, pero dar las gracias a los tres, a la Susana que nos está, y yo juraría pues os emplazaría a seguirnos en redes porque las, las asambleas siguen abiertas. Hemos, empezamos, como bien decía Alba, hace dos semanas y la voluntad es que el mes que viene y cada dos meses hay una asamblea abierta de economía social y sobre todo a, emplazamos ayuntamiento porque es nuestro paraguas institucional somos vuestros votantes, por decirlo manera, somos la ciudadanía y, y bienvenidos seréis las nuevas las, personas que vengáis de fuera a, a compartir prácticas, a intercooperar, a de difusión y superar corones, no? Eh, Donar-vos moltes a todos y unos minutos de pausa y empalmamos con la siguiente charla que es de prácticas reales de asociaciones, redes, eh, entidades, proyectos que están haciendo economía en la ciudad. 20 eh, minutos es demasiado, quizá 15. 15 que van a ser 10, ¿vale? Un pipi. que 15, un pipi. Eh, un pipi, un pipi y volvemos.